Ahsahu, ahsahu Allahu wa nasuh. Allah je već sve o račun, o svemu onome dakle što su činili, a oni su to zaboravili. A ljudi su to zaboravili. Tog dana kada će ljudi biti oživljeni i okupljeni pred Allaha Đelešanuhu, svaki će insan biti pitan o dvijema stvarima. Šta si obožavao? I šta se odgovori Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima? Kao što kaže Allah te barek ve ta'ala فَلَنَسْأَلَنَّ ledine ursila ilaihim al-mursalin. I mi ćemo zasigurno pitati one kojima smo slali poslanike, a pitat ćemo i poslanike. To je, jeste, svi će biti pitani tog dana. Allah Đelešanuhu će pitati ljude šta su odgovorili Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. A pitat će i poslanike jesu li dostavili ono sa čime ih je zadužio Allah te barek to jeste Allahu Želešanu poslanicu. Odgovor na prvo pitanje, cijenjena moja braćo, koga si obožavao, leži u premenjivanju riječi La ilaha illallah. U premenjivanju riječi La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha te barakatala. Sa spoznajom i znanjem o tim riječima, njihovom značenju, sa prihvatanjem tih riječi i radom u životu na ovome svijetu po tim riječima i njihovim zahtjevima. Allah te ta'ala nas obavještava da upravo svi Allahovi poslanici, vjerovjesnici, došli su od Allaha Đelešanuhu da bi se ove riječi uspostavile i da bi ljudi bili pozvani ovim riječima i da bi ljudi svjedočili ovim riječima i da bi ljudi bili robovi Allahu Tebarek wa ta'ala, a daleko od robovanja drugima Allahu Đelle Kaže uzvišeni Tebarek wa ta'ala, inna Allahe rabbi wa rabbukum ba'budu, govoreći jezikom Isa alaihi salatu wa salam, kaže doista je Allah moj i vaš gospodar, fa'budu, pa ga obožavajte. Hada sirat mustaqim. To je pravi put. Doiste Allah moj i vaš gospodar, pa ga obožavajte. To je pravi put. Wa'budu Allah wa la tušiku bihi I obožavajte Allaha dželešanuhu i nemojte mu ništa ravnim smatrati. To jeste nemojte mu širka činiti. Zatim uzvišeni kaže Zalikum Allahu rabbukum. To je Allah, vaš gospodar. La ilaha illahu. Nema Boga osim njega. Haliku kulli še'i fa'budu. On je stvoritelj svega. Zato ga obožavajte. Wa ala kulli shay'in wakil. I on je onaj koji nad svim bdi, onaj koji sve kontroliši. Zatim Allah te barek govori i daje odgovor kako sledbenicima krsta, tako i onima koji sledbenike krsta i dan danas nazivaju svojom braćom. I ukazuje na činjenicu da Isa alaihi salatu wasalam je čist od onoga što mu pripisuju i jedni i drugi. Pa kaže uzvišeni, ste zbila, Lekad kafara kalu inna Allahe mesih obnu Nevjernici su oni koji kažu da je Allah Đelešanhu mesih sin Merjemin. Nevjernici su oni koji kažu da je Allah Mesih sin Merjemin. Wa al-Mesih, a govorio je Mesih, to jest Isa alaihi salatu wasalam, Ja bani Israil, abudu Allah, rabbi wa rabbekum, o beno Israil, o sinovi Israilovi, o židovi, obožavajte Allaha, moga i vaše gospoda. Ovo je govori Isa alaihi salatu wasalam. O sinovi Israilovi, obožavajte Allaha, moga i vaše gospodara. Innahu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Jer doista onaj ko nekoga bude Allahu ravnim smatrao, Allah će mu džennet zabraniti, wa ma'wahu nar i njegovo prebivalište biće vatra džehennemska, Oma li zalimine min ansar, a pa doista zumčarima i nevjernicima neće biti pomoći, neće im biti pomoći. Pa je ovdje Allah Đelešanu ukazao da su sljebenici krsta nevjernici, da su sljebenici krsta nevjernici i u ovome se niko nije razišao osim nekih ludaka u današnjem vremenu koji su seli na određene pozicije u takozvanim islamskim zajednicama i govore da su židovi kršćani njihova braća. Pa tako zavaravaju muslimane i lažu ih i obmanjuju misleći da je njima zavjerovati, pa smatraju da su zaista ti ljudi njima braća. A Allah Đalešanuhu posvjedočio njima kufr i nevjerstvo, a muslimanima posvjedočuje iman. I njihov put i put vjernika je apsolutno različit, kao što će i mjesto u vječnosti biti različito u potpunosti. A zatim Allah te barek dakle, ukazuje da Isa alaihi salatu wasalam ničemu drugom nije pozivao, osim da ljudi obožavaju Allaha Osim da ljudi ljudi čine ibadet samo Allahu Đelešanu i ukazao im na činjenicu da onaj ko bude činio širka Allahu te bareke wa ta'ala da Allah takvome dženet zabrani. To jeste da takav nikada u dženet neće ući da onaj ko bude činio širka Allahu Đelešanuhu nikada u Đelet neće ući i da će mu njegovo mjesto prebivalište biti vatra džehennemska i da im niko u tome neće moći. Ovo je dakle govor Allaha te barek na jeziku Isa alaihi salatu wasalam. Nuh alaihi salatu wasalam, cijenjena moja braćo, čemu je podučavao i pozivao svoj narod? Kaže uzvišeni, lakad arselna nuhan ila qavmihi faqal, mi smo poslali nuha njegovom narodu pa je rekao, ja qavmi ibudu Allahe ma lakum min ilahin gajru. O narode moj, samo Allaha obožavajte, vi drugog Boga mimo njega nemate. Inni ahafu alaikum azabe jevmin azim, a ja se doista za vas bojim patnje u velikom danu. To jest ako ne, bu, ne, budete obožavali samo Allaha Đelešanu, ja se za vas bojim patnje na velikom danu, da ćete biti bačeni u vatru džahennemsku, ako izostane ono čemu vas poziva. Hud alaihi salatu wasalam, Allahov vjerovjesnik koga Allah Đelešanu poslao, narodu Ad, kaže uzvišeni, wa ila adina hahum huda, i Ad, kome smo poslali njegova brata, Huda kale, pa je rekao, ja kao mi abudullahe min ilahin gajru. O moj narode, obožavajte Allaha, vi nemate drugog Boga osim njega. E felata takun, zar se nećete pobojati? Salih alaihi salatu wasalam, Takođe, ponavlja ove riječi pa kaže, kale ja kao mi abudullahe min ilahin gajru. O narode moj, samo Allaha obožavajte, vi nemate drugog Boga osim, osim njega. I ove riječi jesu riječi svih Allahovi poslanika i vjerovisnika, svih nama je vraćao. Svi svih Allahovi poslanika i vjerovjesnika, riječi koje su prvenstveno i stalno upućivali svome narodu. Zašto? Zato što je to nešto što je najveće i najvrednije. Nešto zbog čega je Allah te bare stvorio ljude i džine. Nešto na čemu obstoji ravnoteža nebesa i zemlje. Nešto radi čega je Allah Đelešanu stvorio džennet i džehennem. Nešto zbog čega je mizan Terezi Allah te bare kratara stvorio i zbog čega će nam biti uspostavljen. To je upravo obožavanje Allaha Đelešanu. To su riječi la ilaha illallah. Nema Boga osim osim Allaha te baraka Dokaz da su svi Allahovi poslanici vjerovjesnici ove riječi upućivali svome narodu i ovome ih podučavali i pozivali, jeste, jesu riječi Allaha Đelešanu kada kaže وَلَكَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا Mi smo svakom narodu poslanika poslali. En i'budu Allahe وَاجْتَنِبُ tagut. Samo Allaha obožavajte i klonite se taguta. Samo Allahu ibade činite i klonite se taguta. Klonite se oni koji je drugi obožavaju mimo Allaha Đelešanu. To jeste nemoj slučajno da nešto od ibadeta takvima poklonite. Jer ibadet pripada samo samo Allahu te barake te barake ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَ Pa je među njima bilo oni koje je Allah Đelešanhu uputio, a bilo i oni koji su po pravdi ostali u zabludu. Tasiru fil ardi fanzuru kejfe kjane akibetul muketibin. Pa kaže putujte po zemlji i vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž ugonili. Putujte po svijetu pa pogledajte kako su završili oni koji su Allahove poslanike u lažu gonili i mi smatrali. To jeste, pogledajte šta je bilo sa naselima koja su, koja su se suprostavila Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. Šta je bilo sa nevjernicima na jednom ili drugom kraju svijeta. I kažemo šta biva danas sa nevjernicima i nepokornicima na ovom ili onom mjestu na zemljinoj kubi kada smo svi i mi i drugi svjedocima onome što Allah te barakvetala od kazne spušta, čas jednom, čas drugom narodu, a sve po zasluzi i sve po pravdi koja je, koja je apsolutna pravdi Allah te barakvetala. Zato kaže Allah te barakvetala, Kul innama umirtu an a'bud Allahe wa la tušrike bihi ilaihi adu wa ilaihi ma'ad. Reci, doista se meni naređuje da obožavam samo Allaha Đelešanuhu i da mu nikovi ništa ravim ne smatram, ja njemu pozivam i njemu se vraćam. Ja njemu pozivam i njemu se vraćam. I ovo je, dakle, braćo, naredba svakom pojedincu. Naredba svakom pojedincu da obožava samo Allaha Đelešanuhu, da samo njemu ibade čini i da nikome drugome ništa od ibadeta ne poklanja i da nikoga ništa ravnim Allahu Đelešanuhu ne smatra i da poziva Allahu Đelešanuhu jer je on taj koji će se zasigurno danas ili sutra vratiti Allahu Tebare Ta'ala. Onda kada uzvišeni donese presudu, presudu o tome. Pa onaj ko bude svoje nijete, svoje odluke, onaj koji bude svoje riječi, onaj koji bude svoja djela počinio ibadetu Allahu Tebare Ta'ala, takav će inša Allahu Ta'ala doći kod gospodara svjetova sa onim što će mu biti štitom od vatre džehennemske. Međutim, onaj ko ovo propusti, onaj ko ovo prokocka, onaj ko se ne pobrine o ovome, zasigurno će doći kod Allaha te ta'ala, a neće naći zaštite niti pomoći od kazne Allaha Đelešanuhu. Allah te bareka ta'ala molim da nas uputi na istinu, da nas učvrsti na njoj i da nas podrži i ne dozvoli da skrenemo sa nje. Amin. Rahmin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kao što je odgovor na prvo pitanje s kojim će se susreti svaki pojedinac pred Allaha Đelešanuhu smješten u riječima La ilaha illallah i njihovom sprovođenju. Tako je odgovor na drugo pitanje šta si odgovorio Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima upravo braćo smješten u riječima Muhammedu Rasulullah svjedočenju da je Muhammed Allahov poslanik i Allahov rob. I to kroz spoznaju i prihvatanje poslušnost, poslušnost i pokornost ovim riječima. Zato što je Allah te baraka poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam počastio i odabrao da on bude pečat svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Da on bude posljednji koji će donijeti i dostaviti posljednju Allahovu poslanicu. Da on bude taj koji je poslat svim svijetovima kao milost. Da on bude taj čim će šerijatom Allah Đelešanuhu dokinuti sve priješnje šerijate. Da on bude taj čiji će put jedini ostati put koji vodi ka dženetu Allaha Đelešanuhu dok će svi drugi putevi biti, biti zatvoreni. Upravo taj poslanik, sallallahu alaihi wasallam, jeste naš poslanik, koga je Allah tebarek vatala učinio da onaj ko bude mu se odazvao i koga bude slijedio, da će postati vrijedan i častan i da će ga Allah Đelešanhu pomoći i uzdići na visoke deređe. A da onaj ko se njemu suprostavi njegovom sunetu i koji odbije pokornost njemu i slijedi, njegovog suneta, da će takav doživjeti poniženje i prijekor i srđbu Allaha te barek ve ta'ala. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga zabilježe imam Ahmed u svojem usnedu od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma kal, koji je rekao kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bu'ithu bejne jedeji sa'a bis sejf. Rekao je poslanik alaihi salatu wa sallam poslat sam pred sudnji dan sa sabljom. Poslat sam pred sudnji dan sa sabljom hatta ju'bed Allah ju'bed Allah wahda la šarika lehu. Sve dok se ne bude samo Allah jedan i jedin jedini obožavao, koji nema druga, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحْمِي A učinjeno je da moja obskrba bude u sjeni ili hladu moga koplja. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالسِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي I učinjeno je da bude ponižen ili da doživi poniženje i niskost, bezvrijednost onaj ko se suprostavi mojoj naredbi. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ A onaj ko se poistovjeti sa jednim narodom, on tom narodu i pripada. Pa je ovim riječima Resul sallallahu alaihi wasallam ukazao na činjenicu da onaj ko se suprostavi njegovoj naredbi, onaj ko se raziđe sa poslanikom alaihi onaj ko postupa drugačije mimo njegova sunneta, da takvog čeka poniženje i bezvrijednost, kao što su ga doživjeli mušvici mekanski koji su mu se suprostavili i borili se protiv njega i nisu ga htjeli prihvatiti, iako su znali da je on onaj koji je povjerljiv. Pa ih je Allah te bare ponizio, dok na drugoj strani je Allah Đelešan mu pomogao i najljepši spomen učinio onima koji su mu se odazvali i koji su mu se pokorili, a to su njegovi časni ashabi radi Allahu ta'ala anhum. I kao što cijenjena moje braćo, poniženost pripada onome ko se suprostavi narodi poslanika alaihi salatu wasalam, tako snaga pripada onome koga bude slijedio i komu bude bio pokoran. Kaže Allah te wa ta'ala ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين nemojte se žalostiti nemojte tugovati vi ćete zasigurno biti gornji vi ćete biti pobjednici ako budete vjernici bili i kaže uzvišeni walillahi العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون doista sav ponos pripada Allahu te barek ve taala sva čast i ponos pripada Allahu dželešanu njegovom poslaniku alejhi salam i vjernicima međutim munafici to ne znaju munafici to ne znaju zato vidimo kako monafici u svakom vremenu traže ponos i ugled kod nekih drugih, a ne kod Allaha Đelešanuhu. I ne u slijedjenju suneta poslanika I ne traže u džematu muslimana i vjernika, već traže kod nevjernika, traže svoju čas kod pokvarenjaka, kod mušnika i pogledajmo ih kako pokazuju svoja lica onima koji znaju mjerila Korana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wasallam a doista Allahova knjiga i sunet poslanika alaihi doista su dovoljni da vjernik prepozna munafička lica koja se, koja se kriju po sapovima muslimana s vremena na vrijeme kad im, kad im odgovara. Kaže Allah te bareke ta'ala obaveštavajući umet Muhammeda sallallahu alaihi da je taj umet upravo onaj umet koji će na sudnjem danu imati svjedoka protiv sebe kako bi ih opomenuo i ukazao na činjenicu da će na sudnjem danu pitanje polaganja računa biti teško pitanje i da će taj hisab biti teška stvar i da se neće moći proći sa onime, sa onim za čime mnogi ljudi danas pomišljaju da će im to upaliti. Kaže Allah uzvišeni Inna arsalna ilaikum rasulen šahidan alaikum kema arsalna ila firauna rasula. Mi smo vama poslali poslanika šahiden da bude svjedokom protiv vas, isto onako kao što smo i faraonu poslali poslanika. To jeste poslali smo vam Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da bude svjedok protiv vas, da na sudnjem danu svjedoči da je dostavio od Allaha Đelešanu poziv vama isto onako kao što je Allah Đelešanu poslao Musa i Harun alaihi wasallam faraonu da ga pozovu pa na sudnjem danu neće imati opravdanja neće imati opravdanja pred Allaha Đelešanu za ono što je činio. Tako i sljedbenici odnosno pripadnici umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve neće imati opravdanja na sudnjem danu u onome što nisu prihvatili i što nisu slijedili od sunneta poslanika alejhi salatu selam jer će Resul sallallahu alejhi ve svjedočiti protiv njih i posvjedočit će Allahu dželešanhu da je on dostavio sve što je Allah dželešanhu poslao i objavio. I kaže uzvišeni: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." I tako smo vas mi učinili umetom središnjim ili središnjom zajednicom da biste bili svjedocima protiv drugih ljudi i da bi poslanik bio svjedok protiv vas. To jeste da vi svjedočite na sudnjem danu da su i poslanici vjerovjesnici dostavili svoje poslanice svojim narodima i da poslanik alejhi salatu wasalam posvjedoči protiv vas da vam je dostavio poslanicu. A zbog čega je poslat poslanik sallallahu alejhi Zbog čega su slati svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici? Da li samo da dostave, pa da ljudi uzmu šta hoće od toga, a odbiju što hoće. Kaže Allah te barek ve taala: "Wa ma arsalna min rasulin illa li Mi nismo poslali nijednog poslanika osim da, bi mu se bilo pokorno, da mu se pokorava sa Allahom dozvolom. Dakle, nijedan poslanik, alaihi salatu wasalam, nije došao osim da bi bio slijeđen i da bi mu se ljudi pokoravali, a ne da ga uzimaju samo u ustima i da kažu jeste ja sam pripadnik umeta Muhammeda alaihi On je poslani, ja svjedočim da on poslani, već da bi mu ljudi bili pokorni u onome sa čime je došao od Allaha I kaže gospodar svih svjetova Men juti ir rasule fakad ata Allah. Onaj ko se pokorava poslaniku alaihi salatu wasalam, on se pokorava i Allahu jalla šanuhu. O men tawalla, a onaj ko se okrene, fama arsalnaka alaihi mahfiza, pa mi te nismo poslali da im budeš čuvar. Mi te nismo poslali da budeš njima čuvar. Ali onaj ko se pokori poslaniku alaihi salatu wasalam, to je dokaz da se taka pokorio i Allahu jalla šanuhu. Međutim, onaj ko ne prihvata sunnet, onaj ko neće da slijedi sunnet, a govori da se pokorava Allahu Đelešanuhu, to je svjedočanstvo i svjedočenje da je to laž, jer je nemoguće da je čovjek pokoran Allahu Đelešanuhu, a ne pokoran njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. I kaže uzvišeni, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْوَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite. Pa je naredba Allaha Đelešanuhu, da ono što je poslanik alaihi salam da, ono što je došlo do tebe od suneta poslanika alaihi salatu wasalam, da to uzmeš i prihvatiš, kao što je naredba Allaha Đelešanuhu, da kada dođe zabrana poslanika, alaihi salatu wasalam, po nekom pitanju da to napustiš, da to napustiš zato što je ovo naredba Allaha Đelešanhu. Ovo je naredba Allaha Tebareke wa ta'ala. Svakako cijenjena moja braćo, da upravo u slijedjenju poslanika alaihi salatu wasalam i čvrstom držanju za Kur'an i Sunet jeste u stvari i u tome leži zaštita Allaha Tebareke wa ta'ala koju on pruža svojim poslanicima i vjernicima. Kao što uzvišeni kaže, Thumme نُنَجَّا rusulena walladina amenu. I mi smo zatim, mi bismo zatim spasili naše poslanike i one koji su vjerovali kadalike hakan alejna mu'minin i na nama je bila obaveza ili mi smo preuzeli obavezu da spasimo i pomognemo naše poslanike i vjernike. I kaže Allah te barek ve taala poslaniku alejhi salatu kao ajet sa kojim se hoće ukazati Rasul sallallahu alaihi na možda neko stanje na koje će naići. Na stanje ako ga ljudi ne prihvate, ako mu se ne odazovu, kao što je bio slučaj sa mnogim poslanicima prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sellem kada se narod nije htio odazvati, pa su oni padali u očaj zbog toga što neće ljudi da prihvate vjeru Allah te barek Pa mu kaže Allah te barek ja ejuhan nabiju, hasbuk Allahu, o meni tebake minal mu'minin. O vjerovjesniče, Allah je tebi dovoljan i onima koji te slijede. Allah je tebi dovoljan i onima koji te slijede od vjernika. To jeste, ako, ako te napuste, ako neće da prihvate ako neće da te slijede, onda znaj da ti je Allah dovoljan. Tebi i onima koji te slijede od vjernika. Allah vam je dovoljan, makar vas svi napustili. I doista cijenjena moje braćo, kako ove riječi u svakom vremenu žive i kako imaju svoju snagu. Kada čovjek živi po Kur'anu i po sunetu, makar se sav svijet odvoji od njega, makar sav svijet krenuo sa većinom, makar se sav, sav svijet urotio protiv tebe, ti nalaziš smiraj i nalaziš sigurnost i nalaziš zaštitu i slast u pokornosti i Korani sunata i Rasula sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Iz ovih, a i mnogih drugih dokaza, da se zaključiti cijenjena moja braćo, da će shodno stepenu slijedjenja poslanika i sallatu wasalam biti čast, zaštita, pomoć, uputa i uspjeh, jer je uzmišljen Allah Želešanu u postizanje sreće na oba svijeta uvjeta osliđen poslanika alaihi wasalam i odredio je nesreću, poniženje i prezir svakome onome ko odbije slijedjenje poslanika i sallatu wasalam. Zato, zato kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga je zabilježio imam i Ahmed, imam Buhari, imam i Muslim, imam Enesa i drugi od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in Doista niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok mu ja ne budem bio draži od njegovog djeteta, njegovog roditelja i svih ljudi. Neće dakle se upotpuniti ima jednog čovjeka dok ne bude mu njegov poslanik alaihi salatu draži i od njegovog djeteta i njegovog roditelja i svih ljudi. Zašto? Pa zato što Resul sallallahu alaihi wasallam je najveća blagodat koju je Allah Želešanu poslao ovome umetu. On je milo svim svijetovima. On je onaj preko koga ti učiš o tvome gospodaru i saznaješ pa mu i bad činiš, da bi sutra u vječnosti bio u užitku, a ne u vatri i kazni Allah te barek Zato je on preći od roditelja, zato je on preći od djeteta, Zašto? Zato što je on taj koji ti dolazi kao prijatelj, prijatelj koji nikada ne može biti nešto drugo osim prijatelj. I onaj koji ti najveće dobro donosi nakon Allah te barek A doista, kao što kaže Allah te barek Innama amvaluku wa auladuku fitne. Doista vaši imeci i vaša djeca su vama velika fitna, veliko iskušenje. Velika fitna i veliko iskušenje. Iako su nam dragi upravo tim putem i mi vidimo danas koliko ljudi pada u nevjerstvo i pada u nipak i pada u grije zato što slijede, slijede zahtjeve svojih naj, najbližih i najmilijih. Pokore se djetetu, pokori se ženi, pokori se roditelju koji zahtijevaju ono što Allah Želešanu neće što zabranjuje, pa tako padnu u grije ili nevijestvo, nevijestvo danas Allah te barek tada toga sačuva. Dok Resul sallallahu alaihi wa sallam naređuje, naređuje pokornost i poslušnost Allah te barek tada slijeđenje staze sa, koj, sa kojom ga Allah velišanu poslao, pa biva spašen i u životu na Dunjaluku i u životu na, na Ahiretu. قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نيرنيك نيرنيتسا نيما يفرالو da kada Allah žele šanu njegov poslanik ali i salam nešto odrede, da postupaju po svome izboru. Nemaju pravo da postupaju po svome izboru. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ تَكَدَلَ دَلَارِ مُبِينَ A onaj ko se suprostavi, ko griješi Allahu Đelešanom, poslaniku alihi salatu wasalam, pa takav je zalutao jasnom zabludom. Kaže Allah te barek ve ta'ala, o radbuke jahluku ma ješa'u wa jahtar, a Allah Đelešanuhu, tvoj gospodar je onaj koji stvara što hoće, o jahtar i koji odabira i koji odabira. Pa je Allah te barete taj koji je odabrao i svoje poslanike. On je taj koji je odabrao svoje propise i uspostavio ih kako on hoće. Objavio ih i zadužio ljude s njima. Allah Đelešanu je taj koji odabira za svoju vjeru onoga koga on hoće. Pa kada je tako cijena moje braćo, da li vjernik i vjernica imaju pravo na izbor nakon što je do njih došla Došla uputa, došao Kur'an i sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Nema niko pravo da bira i da probira i da govori ja ću ovo uzeti, ovo ću odbaciti, ovo sad neću prihvatiti. Naprotiv, svako je u obavezi da slijedi izbor Allaha i poslanika alaihi wa sallam. Jer Allah je odabrao ono što je on htio. I nemaš ti pravo, Allahov robe, da ti sad biraš šta hoćeš. I da uzimaš šta hoćeš, odbacuješ šta hoćeš. Da pokrivaš i ostavljaš po strani šta hoćeš. Zato što je danas takvo stanje u svijetu. Ne, dužan si da slijediš istinu kako je došla. Makar sad svijet se protiv toga pobunio. Jer nakon istine ništa drugo ne prostaje osim zabude. Pa kada si došao do nje, kada te Allah do nje doveo, šta ostaje između tebi i Allaha Đelešanu? Ili ćeš biti iskren, pa će te Allah Đelešanu pomoći i uzdići i spomena tebe učiniti kao što učinio spomena poslanje poslanika je salatu Sadam. Ili ćeš biti lažov, pa će te Allah Đelešanu poniziti i učiniti bezvrijednim, kao što je ponizio poglavare mušvika mekanskih. Bili su poglavari, najbogatiji, najugledniji među njima. Ali kada su se suprotstavili poslaniku alejhi salatu vesselam, je bili ga Allah je ponizio na čelu sa Ebu Džehlom i ostalima i ne, ne koristi im i nije im bilo koristi niti njihovo bogatstvo, niti njihova vlast. Zato cijenjena moje braćo, neka svako od nas povede računa onome na čemu je, neka povede računa o putu kojim ide, i neka povede računa o momentu kada će se sresti sa Allahom Đelešanu i kada će biti upitan koga si i šta si obožava na Dunjavuku i šta si odgovorio poslaniku Alehi Sratu Neka se svako upita kakav će odgovor dati, a tada neće moći lagati. Već će morati da kaže istinu, pa će, se, pa će zaći na vidjelo ono što si u svome srcu nosio, makar ga nikada pred ljude ne, ne, ne rekao. Pa ako si volio sunet poslanika alaihi salatu wasalam, tada ćeš moći da kažeš slijedio sam tvoj poslanik alaihi salatu wasalam, volio sam ga i volio sve sa čime on došao od tebe gospodaru. Ali ako budeš u srcu nosio nešto drugo, odbojnost prema sunetu i netrpeljivost prema njemu, kao što to danas većina svijeta čini od onih koji se pripisuju umetu Muhammed alaihi salatu wasalam, znaj da ćeš tog dana isto to posvjedočiti. I da ćeš tog dana reći Allahu ja sam mrzio sunet poslanika alaih I odbacivao sam ga i bilo mi je poniženje da ga slijedim, jer je danas mnogima ti takozvani muslimana poniženje da liče na poslanika Nehi Salatu Danas je preče da se udvore vladarima, tagutima i drugima. Danas je preče da se udvore većini koja hoće da ih proganja, hoće da im advertira, hoće da im uskrati i zaprijeti i tako dalje. A zar od smrti iko pobjegao? Zar od smrti iko pobjegao? Zar Eđel Allaha Đalešanuhu može iko išta promijeniti? Ne može Allah mi uzvišeno. Zbog toga ne priliči vjerniku koji je častan, ne priliči mu da bježeći od smrti ide u poniženje i pokornost Allahovim neprijateljima i neprijateljima ovoga dina i našim neprijateljima. Zato pogledajmo one koji su bolji od nas, kako časno daju svoje živote, samo da bi bili u pokornosti Allahu Đelešanuhu i da ne bi dozvolili da nevjernička čizma bude i sekundu jednu nad, nad njihovim glavom. Allaha Đelešanuhu molim da nas učine oni koji će biti iskreni prema svojom gospodaru Đel, od oni koji iskreno žude da budu u društvu Rasula sallallahu alaihi wasallam, od oni koji iskreno vode sunem poslanika alaihi sallatu wasallam i stazu s kojom je on došao od Allaha Đelešanuhu, od oni koji se trude da u svemu slijede i oponašaju poslanika alaihi sallatu wasallam, vjerujući i nadajući se da će za sve to naći nagradu kod gospodara svjetova. Allah moli da naše srce očisti od nifaka i od svake bolesti od koje srce može da se razboli. Allah Đelešanu moli da sve muslimane vrati Koranu i sunetu poslanika alaihi salatu wasalam. Allah Đelešanu molim da nas svi uveže bratskom islamskom ljubavlju koja je zasnovata isključivo na riječima La ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu molim da pomogne sve muslimane širom svijeta, da pomogne muslimane koji su postačeni, muslimane koji su po tava vita, da ih izvede na slobodu. Allah Đelešanu molim da ih sačuva musibeta, pogotovo musibeta u vjeri. Allah Đelešanu molim da ih sačuva i metke i porodice i da ih zdrave vrati kući. Allah te barek ta'ala moli da pomogne džihad i muđahide na svakom mjestu gdje se bore da riječ Allaha Đelešanu bude gornja, a riječ nevenika donja. Allaha Đelešanu molim da im broj poveća, da im korake na njegovom putu učvrsti, da im poda snage na snagu koju imaju. Allaha Đelešanu molim da nas usapi njihove sapove i da nas učini pomagačima njegova dina. Allaha te barek ta'ala da zemlje muslimanu čini kaborovima, nevjernicima koji su izašli, da se bore protiv dina Allaha te barek ta'ala. Allaha Đelešanu molim da nas sakupi u društvo najboljih njegovih robova u životu na ovome svijetu i da nas proživi sa najboljim njegovim stvorenjima na sudnjem danu u društvu i poslanika i vjerovjesnika, šehida i sadetina. Allah Đelešanu novi da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas, a nas proživi da ti život voli za nas. Allah novi da nas usmrti da